Izkuntzen eh, foro bat eh, antolatua endaian, eh, Europan, Frantzian, gure izkuntzen lekua aztertzeko, eta hortan antolatzaile, parte hartzaile, zaitugu, Pascal lindo, bai. egunon? Bai, egunon zuei. Eta beraz, izkuntza politika, eh, bat definitzeko, edo, zer gaipatzen dugu izkuntza politika erten dugularik? Zer, hau, tetxien esku diren neugiguziak? guziak? Be ez, hori baino zabalagoa da. Eh, politika hitza bera eh, politikoen esku usten bagenu, eh, biztan dena gure gizarte osoa pobreago litaike. Beraz, izkuntza politika be gauza bera da. Uste dut denen ardura dela nunbait, eta bereziki be, hemen iparaldean bada mugimendu bat, untsa ezautzen duguna, deitzen da Euskal Gintza, guti gora bera dira e, Euskararen inguruan eh, eh, aktibatzen diren eh, aktore guziak, eh, bon, be, gehienak Euskal Konfederazioan dira, uh, be, kasik denak eta, <clears throat> eta be, sektore horrek tiratzen duen nunbait naikeria, eta bertzaldetik politikariek gaur egun eramaiten duten politika, hori gehiengo uh, handi batean da EPR-en bidez, eh, Euskararen erakunde publikoaren mhm. bidez, be, hori da nik uste, eh, deitzenako genuken, eh, eta izkuntz politika, esan baita mugimendu oso bat. Gero egia da, egia da, be, nunbait lotzen aldela, eh, izkuntz politika bakarrik epeko gauzari nola bere arlo ofizialean hori baita. Hala, endaiako bidean eh, autoan japatzen eh, zaitugu Paskal eh, Indo, eta mm, eskuararen erakunde publikoa, zela ipar eskualegian Eh, hizkuntza politikaren eh, eramailea aipatzen ginuen, eh, justu lehenago, hala ere, hor azken, azken hilabeteetan, galde gintzen erakunde horren aurrekondoaren doblatzea, e, lujalde, mm, zera, lujalde itzahmenaren baitan, ez da alagertatu, Euskal Gintzako elkarteak aholkularitza batzuretik atera dira, ez du emaiten hizkuntza politikak alako lurikararik sortzen duenik jendartean ere. Uh... <laughs> betiko gauzak dira, eh, nahi dut eh, eh, aktoren artean, batzuk, batzu hortan nahi dira uh, kasik egunero, eta bertze batzu pixatuko dira, bome, logikoa den bezala, eh, Ezanen dut bakotsa bere gaia, nun baitz, <laughs> baluruski, mhm. eta egia da, <clears throat> batzuk lotzen direla, eta berotzen ere, nola ez, gai batzuekin, uh, bon, eh, gero, egia erran, gau ez dugu aipatuko euskal, ipar euskal eriko kasu berezia uh, eh, alako gauzetan, eh, jana baita, bon, be, azken kontratuan bazen aukera edera uh, uh, iparaldeko izkuntz politika garatzeko, egiazkiz, aukera hori ez da baliatu, kontratuarekin egiten altzen eta ez da baliatu, ere ere jakimerda garatzen ari dela, nola bederen, ebe erriek eta hemen digoiti hain txeur elepek eh, ere hartuko te eien partea uh, eh, izkuntz politikan, behaz hain gauzak, ez guk nahi genuken egin ean, baina hain eh, Um, mhm. ez da bakarrik eskualegia ez aipatuko Europa eta Frantziako beste eskualde mm, edo hizkuntza gutituak aipatuko dira gaur Frantzia egiten badugu, frantses legedian egonik gaur egun egiten dena, baino gehiagoren lekua badea, zure ustez. Edo erakustia da hor, badera mm, muga bat. Gauza da nunbait, uh, lege batek baditu bi, bi sentxu. Bata da eh, nunbait uh, lege baten sentxua izaiten alda mugak ezartzea, hor eh? ezin da ez talege eta ondorioz ezin duzu hori baino egin, hori baino gehiago egin. Eta bertze bidea da, badira bertze lege batzu, ala nola ekonomik, ekonomian biziki ezagunak direnak, badira lege batzuk bultzatzen dutena pratika bat. Eta problema da, eh, hor uh, nahi bauzu, eh, lege hori, le, olako legerik ez dela bat ere gure izkuntzekiko. Bada bakar bat, bada bakar bat, Uh, eh, kortxikar uh, izkuntzaren dako, uh, kodu den edukazioan horretan, uh, bada idatzean unbait uh, kortxikarra erakasten aldela eskolan. Baina bertze izkuntzen zat ez da, behaz hor diadanik ikusten dugun, uh, arazo bat bada, eh, egalitatearen eh, errian, omen, eh, be, badira hizkuntza batzuk um, baino gehiago dutenak, hau da lehen gauza. Eta bigarrena, da, gaur egungo legedian, be gauza batzuk falta dira. Uh, adibidez, murgiltze eredua eskola publikoetan, Eh, nola egiten alden, ebe ez dakik ususen, ez da errez eh, galdera hori erantzutea. Eta hainbat gauza olakoa, ez nahita, erri batek egiten duelarik zerbait, ebe diren legeak, e, pixkat aulak dira, ondorioz, ebe ez balin bada egiazko naik eridik erriko etxean edo, edo departamentuan edo berte, gauzak ez dira egiten. Hmm. E, ez da bat bada atxalde untan, koofizialtasuna aipatzen da. Zer falta zaie gaur egun hizkuntza politikai, koofizialtasun legea galdera batekin. Um, hori da bidea, hori da galdeginen dena egun koofizialtasuna. Ez te amets bat hori? Uh, eh, be, bai, da nun. Eh, Ipar Euskal Herrian ez, e, jakin behar da konfizialtasuna da manifetan aspaldi aldarikatzen dugula, behaz aldi, aldarikatzen den zerbait nunbait gizarte oso baten e, e, erakuslea da ere, edo galdera da ere, hori lenik, gero huartuko gira bestakit, Eraman dituguen entrebista batzu, eta ukan dugu, eta ez dugu erraiten abertzalea denik, baina Kortxikar... Eh, eta mm, kolektitatearen eh, lendakari oiak, Paul Jacobik, eh, radikal de gauche den eh, diputatu bat, berak erraiten du al argiki koofizialtasuna gauza normala dela. Eh, hortan dira, eh, baita autetxiak ere, eta goi mailakoak, eta edozen partidokoak. Iparraldean ere ez gira hortaik urrun, Bretañan ari dira gauzak aintzinatzen, eta gero uste dut, konfizialtasunaren debatea, eh, pausatzen dela gauza simple batean. Ea, izkuntz guziak munduan baote duten derretsu bera. Ea, izkuntz guziak munduan baote dute universalitate bera. Ehm, eta hor bada, arazo lagi bat. Egan frantzian ez dira oartzen, diskriminazio utxian direla, erraiten dutelarik, frantzesa kultur unibertsala dela, eta euskara edo kortxika edo edo bretainak eh, kultura direla tokiko kulturak. Eta hori ulertu berko dute eh, frantses guziek eta munduko utetxi guztiek, dira tokiko, uh, tokiko izkuntz eta kultur guztiak uh, berzeak bezein bat balio dutela. Gero, ze haunditasuna duten, ez zaie emaiten, nunbait, uh, be, universalitate gehiagorik. Eta usteut dut konzeptu hori, uh, integratuko dugularik denok, zanahita kultur guziak, izkuntz guziak uh, berdin didera, ebe ofizialtasun guziak ere eh, logikoki eh, boskatu beharko dira. Unibertsalitate hori interesgarria da, baina gaur egun kontzeptua espaita sobera barneratua, legea beharrezkoa dela, aipatzen eh, zenuen Paskalindo, hizkuntzaren babeserako, baina badu olako kontradikzio bat, ere zapailtzaileak eskaintzen duen lege babes bat behar duela Euskarak, eh, izkuntzaren zapaltzea ipatzen badugu frantziaren aldetik, ez? Fe, bada beti olako anzten dugun uh, egoera bat, ere? Bai, ala da, ala da, baina uh, dakizun bezala nik xaskaren, xaskako eh, uh, ere, eta xaskak beti uh, lan egidu euskararen alde, orta ez da dudarik ezartzen al, eta egindu lan ziren legeekin, ziren haulezik guziekin, eta gaur egungo ere, Eh, gaur egun ere uartzen gira bizki zaila dela gaur egungo legediarekin lan egitea. Baina, ala ere, be, lortzen dira gauzak uste dut, burasak emaiten dute albezen bat indar horren lortzeko, hautetxeak eh, ere gaur egun lehen baino gehiago akompainatzen gaituzte lan hortan, behaz, uh, eh, egia da, egia da, baina hor nunbait ez balitaizke eta Eh, erri mugimenduak gauzen maiteko naiz eta uh, legedia txar bat aintzinean, ebe eh, hor euskara gaur egun uh, kenka lahiagoan izan elitaike, behaz uste otenik, uh, bon, be, ez dugu sobera pentsatu behar, <laughs> nor den etxai batutan eta obedugu bakarrik pentsatzea gure helburuari eta gure helburua da euskara edo iparaldea berre eta eta euskarari toki bat toki normal bat atxemaitea ipajaldean. Mm mm-hmm. Gero, justuki, bezuka aipatzen duzu, erritarren mugimenduaren eh, garrantzia, ze hor adibidez ikusten dugu Nafarroaren eh, kasua, gobernuak eh, behanduelarik be, Euskara postuak gehiago izango zirela, eta erritaren gandik be, kesa agertu da, eta hor ere falta bat senitzen dela azkenean errigintzatik eh, edo euskal gintzak egin behar duen lan hori ere garrantzitsua dela erritarrak ez badira prestolako lege bat hartzeko eh, bada lan bat ere hor eramaiteko ah, hori da horeka horiek biziki zailak dira atsemaitea eta gero ala ere ni nintaike behin ere plidituko uh, eh, nola ejan uh, Eh, gobernu edo zoin gobernu baten ausardiaz uh, eh, izkuntekiko eh, hori uh, uh, egia da erritmoak errespetatu behar direla. Problema da gaur egun, uste dute, baina hori egia da hemen, egia da han, problema da gaur egun politikariek egiten dutela zerbait eien kabuz, eta erri mugimenduek, edo erri mugimenduok egiten dugula bertze, bertze bide batean, eta maluruzkin nik uste ez dira aski gurutzatzen. Eta hor agnezake iparaldeko eh, egoera. Hor berriz itzultzen algira gure goizuntako lehen galderari. Euskal Konferazioak erraiten duelarik ez da normal nola pasatu den kontratuaren historio hori eta nunbait biztan dena uh, bortak eh, edo bederen ez gira gehiago joaiten uh, alkuba zordedat eta ebe, gure kabuz lan iten dugu. Ben nunbait hau da egoera normala. egoera a normala da politikariak eta erri mugimenduak elgarrekin eskuz esku haitzen direlarik uh, bat eramaiten. Hori lortu da momentu batean, eta ez naiz bat ere dudan berriz lortuko dela uh, epek badu lendakari berri bat, ikusiko dugu zer eramaiten alko dugun uh, politika gizan iparaldean eta espero dut uh, gomita batukan dugu gainera, eh, bere gandik, Beraz, pentsatzen dut, aski fite eh, lotuko girela berriz lanari. Nuk, nola nik uste dut zinez, hor baita eh, ekuazio horren soluzioa, uh, elgarrekin lan egin behar dugu uh, elburu bati buruz. Hmm. Izkuntzen uh, foro hori, endaian antolatzen da, behar da ez da hain kasualitatea ere, endaia erriko bat, ara esensibilitate bat duena eskuararen... Inguruan, badira beste egiko etxe batzu, ere mm, sensibilitate hortakoak eganen dugu, Ipar Euskal Herrian, izkuntza politikaren aldetik, egiko etxetan, abitaz, ze politikarema maiten alda mm, instituzio lehen maila hortan? <clears throat> Bo, lehenik gauzak eh, hainiz aldatu dira. Begiratzen bali badugu azken ama urteetan, eta begiratzen bali badugu uh, tokian toki zonbat teknikari baden lanean ari eh, erriko etxetik, erriko etxetatik edo Eh, edo uh, eh, erri elkargoetatik uh, pagatuak, uh, uste dut amar bat didela, erran abaita, Euskarak gaur egun badutoki bat uh, etxeetan izan itzulpenen dako, izan komunikazioan, izan, bon, bola, jadanik, sartu da zerbait. Hau da, lehen gauza. Gero nahi nuen egan ala ere, egun hori egiten da, endaiako erriko etxeak proposatu baitu. Ez du Euskal Konferazioak antolatzen egun hori, erriko etxeak du antolatzen eta guk hartu dugu lekukoa, zendako bada berte arazo bat ere, ez da antzi behar, endaiako erriko etxea sozialista dela, uh, eta ez da antzi behar ere, eh, gaur egun, uh, frantzian den lendakari sozialistak hitz emana zuela, xarta, uh, eh, eurokarta, uh, ratifikatuko zuela. Ez da egin, behaz hori buruz ere uh, goaz gaur. Nik ustut, uh, <clears throat> eta hor dira, nun baite, da, legediak ez du ez da urratz bat aintzin egin ere, bainan tokian toki eh, badira sekulako amenduak. Hau da gaur egun eh, hizkuntz politiken eh, <clears throat> eta errealitatea, eta hau da johatuko dugun eh, gaur, johatuko gaur dugun gaia, da nola aintzinatuko gira ala ere, Ea, esperantza bat ukamiar dugun lege bat izanen den epe laburrean bai ala ez, edo hola segitzen dugun, erna baita, brikolatzen. Mhm. E, Eurokarta aipatu duzu, eh? E, estakuru hona dugu, Europarat begira jartzeko. beste Europako hizkuntzen e, egoera aztertuko da, e, hori e, nintzaldi batean, e, izanen dira <coughs> trukaketak, Altsazia, Bretainia, Katalunia, Kortsika, Oksitania, eta beste hizkuntza txipituetako edo gutituetako e, ordezkariekin, Europa izaiten alda, hor kuadro bat, frantzes legedia baino ujunago joaiteko, hortaz behar da baliatu? <clears throat> Ebe hori justu badira erantzun batzu, eta eh, emanak izanen direnak usteut. Uh, eh, adibidez, bideoz ukandugu uh, eh, Mark Lefur, uh, da Kodarmoreko diputatu bat, Bretain eta da ere uh, frantzes asamladako lendakari ordea, eta izan zen zen jadanik diputatu gisa, uh, horretziste, eh, konstituzioan txartu zelarik, patrimonio edo <clears throat> Uh, leku hortan uh, izkuntzak sartu zidelarik. Mark Lefur uh, diputatu aspaldiko diputatua da, eta izkuntzen alde beti egin duena. Eta berak argitzi gaiten du, Eurokarta sinatu behar da, bakarrik sinatzea gatik ez baita normal, Frantziak uh, ez duela oraino ratifikatu. Voilà. Uh, bertze erriguziek jakin behar da, gaur egun, ezin da Europan sartu, Eurokarta hori ratifikatu gabe. Eh, eh, eh, astapenian opzione bat balin bat zen, gaur egun obligatorioa da. Egan baita, sartzen den erri bat bere izkuntzekiko edaman beharko du uh, izkuntz politika bat. Frantziak egan baiten ez duena. Beraz, hori da uh, lehen goza. Eta berak, erraiten duak Frantziak ratifikatu behar du, ratifikatzeko puntio. Baina, lege bat beharko da ala ere uh, Frantzian, zertarako nola lege horrek ditu uh, aplikapenak Eh, e, edamanen, jena baita, eh, kartak, eurokartak emaiten du kuadro bat, eh, frantziak egin beharko ditu legeak, kuadro horren barrenean zer egiten den zehazteko. E, bai eskolan, aurzein degietan, zer den derritxu zer ez, bai ala ez morriltze dedua, eta eta nola finantzatzen diren gauzak, nok duen ardura, gaur egun gauza importantak dira, ea eskualdeek duten ardura, edo e PCI batzuek eramaiten alko duten izkuntz politika, alako gauzak lege batentean uh, eh, eman behar dira. Izkuntzen foroa beraz eh, endaian, eh, berbada programa aipatzeko eztabaide bat, zer falta zei gaur egun hizkuntza politikaik, politikai, lauak eta laur denetan, lehen txago erriak eta hizkuntza politikak formakuntza hezkuntza bizitza soziala, hori lauak terditan izanen da, eta goizuntan gehiago marko juridikoaren inguruko um, mintzaldiak izanen dira baita Europako hizkuntza uh, gutituen eh, inguruko. Mintzaldi bat, ara, gitarra guzia endaiako errikoetxearen webgunean ere. Atxe maiten alduzue, Paskale Indo, milesker gurekin izanik goizuntan, eta, eta pasa Bai, milesker zuri.